Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitan at sa tarik, panggabing panauhin. at ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang tarik? Ito ang bituing at takib. At takib. Si Ibn Abbas ay nagsabi, At takib ang nagluluningning na bituin. At si Ikrima ay nagsabi, Ito ay nagluluningning at sinusunog ang mga satanas. At Tabari versikulo 24, kapitulo 352. Ayon naman kay Katada at iba pa, ang bituing ito ay tinawag na tarik sapagkat ito ay matatanaw lamang tuwing gabi at nagtatago sa araw. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 351. Bawat kaluluwa ay may tagapagbantay na mga anghel. Kaya't hayaan pag-isipan ng tao ang kanyang pagkakalikha. Siya ay nilikha mula sa dumadaloy na tubig, similya, na nagmumula sa pagitan ng gulugod at mga tadyang. Katotohanan, siya ang ala ay may kakayahang ibalik ang tao sa pagkabuhay sa araw na yaon na ang lahat ng mga lihim ay susuriin. Kaya siya, ang tao, ay walang lakas at walang makatutulong. Isinusumpa ko sa kalangitan, paulit-ulit na nagdala ng ulan, at sa kalupaang nangabiyak upang magpasibol ng mga halamanan. Katotohanan, ito, ang Quran ay salitang tunay na nagbubukod sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At ito ay hindi isang bagay na aliwan, katotohanan. Sila, mga kafir, ay tunay na nagtangka ng isang masamang balakin laban sa mga mananampalataya. At ako man ay nagbabalak ng isang tunay na balakin laban sa kanila. Kaya't bigyan ng palugit, O Muhammad, ang mga nagsitakwil ng pananampalataya, kafirun. Pakitunguan sila nang may kahinahunan kahit sandali man lamang